cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan kunkuru da matarsa akwai wani sarkin kunkuru wanda matarsa ta haifi ɗa namiji sai ya tara kunkurayen garin ya sanar da su cewar matarsa ta haifi ɗa ya bayyana cewa duk wanda ya san sunan yaron zai ba shi ‘yarsa ya aura sai wani kunkurin ya je bakin rafi ya ɓuya lokacin da ‘yar sarki da ƙawayenta da kuyangi suka je ɗaukar ruwa sai kunkurin nan ya fada cikin tukunyar ɗaya daga cikin kuyangun nan ya ɓuya bayan 'yar sarki da jama'arta sun koma gida kuma wadda ya shiga tukunyar tata ta ajiye ruwan sai kunkurin nan ya fito ya ɓuya a bayan ƙyauren ɗakin sarki da sarki ya shiga gida bai san cewa akwai bako a gidansa ba sai ya kira matarsa mai jegon jaririn nan da aka haifa ya ce mata kin ba kuturin nono ya sha kunkurin nan da yake maƙe ya ji sunan kuma sai ya riƙe lalle sunan wannan jariri kuturin sai uwar ta ce da sarki a'a ina da shirin bashi yanzu can sai kunkurin da ke bayan ƙyauren ɗakin sarki ya ji ƙafa ta ɗauke tsam dare ya yi sai ya fita ya gudu washe gari sarki ya tara kunguraye ya tambaye su ko akwai wani wanda ya san sunan jaririn gidansa duk wurin aka mutu aka ba wanda ya yi magana sai kunkurin nan da ya yi dabarar laɓewa a bayan ƙyauren ɗakin sarki ya nuna alamar yana da magana sai sarki ya ba shi dama sannan ya tambaye shi menene sunan yaron da ke gidana kunkurin nan ya amsa da cewa sunansa kuturin sai sarki ya ce haka ne kuwa ba shakka ba tare da wani ɓata lokaci ba sarki ya cika alkawarin da ya ɗauka ya ɗaura wa ‘yarsa aure da wannan talakan kunkuru da ya faɗi sunan jaririn gidansa to amma kuma yarinyar ba ta son sa sai dai bata nuna masa ba wata rana 'yar sarki da mijinta suna hira sai ya yi su da baka ya gaya mata dabarar da ya yi har ta kai shi da aurenta bayanin ya yi ɓata mata rai ya yi mata ciwo matuƙa domin daman ba ta son sa amma fa ba ta nuna masu tana cikin ɓacin rai ba washe gari sai ta ce da mijin nata tana son zuwa ganin gida sai mijinta kunkuru ya amince amma da cewar kada ta daɗe ta dawo da wuri ta kama hanya da ta isa gida ta samu mahaifanta sai ta gaya wa mahaifin nata yadda mijinta ya yi har ya san sunan ƙaninta wanda kuma a sakamakon haka ne ya kasance mai gida a wajenta da sarki ya ji bayaninta sai ya ce mata to ta koma gidan mijinta ya san abin da zai yi sai ta koma wata rana sai sarki ya tara dukkanin kunkurayen da ke fadamar da yake da iko da ita ya ce musu ya yi bako kuma duk wanda ya gaya masa sunan bakon to zai ba shi rabin garinsa bayan sarki ya gama jawabi jama'arsa duk sun koma gida sai ya umarci dogarai da su shiga fakon duk wanda zai zo ya shiga gidansa idan aka yi sa'a a kama shi da dare ya yi sai ga kunkuru surikin sarki ya doshi ƙofar shiga gidan sarki yana san ɗa bai san ana ganinsa ba yana shiga zauren farko sai ko dogara wannan suka yi wuf suka cafke shi suka ɗaure da gari ya waye sai aka kai shi gaban sarki nan da nan labari ya bazu cikin gari duk gari aka shiga mamakinsa da jin haushinsa daga bisani sarki ya sa aka yanke masa hannaye da ƙafafuwa aka kai shi bayan gari aka jefar yana cikin halin azabar ciwo ne a daji sai ga ƙadangare ya zo wucewa da kunkurin nan ya gan shi sai ya kira shi ya roƙe shi ya ce don allah ka taimaka ka bani ƙafafuwanka domin in je kasuwa sai ƙadangare ya girgiza kai ya ce a'a ba zan iya ba ka aron na ba kunkuru yana cikin azaba zaune a daji can sai ga maciji ya zo wucewa sai kunkurin nan ya ce da maciji maciji maciji ɗan uwa ka bani ni aron ƙafarka domin in je kasuwa idan na dawo in ba baka kayanka sai maciji ya yarda ya ɗauka ya bashi ya ce masa amma fa ka dawo da wuri kunkuru ya sa ƙafafuwa ya kama hanya sai dai ya saba alƙawari, domin kuwa bai dawo da wurin ba kamar yadda ya yi wa maciji alƙawari. to akan haka shi ya sa duk kusan da kunkuru ke tafiya da ya ji motsi sai ya yi sauri ya make kafafuwarsa da hannayensa saboda yana zaton cewa maciji ne ya biyo sawun kafafunsa wannan rashin dawowa ya sa shi kuma maciji rashin dawo masa da kafafun da kunkuru ya yi ya sa har yanzu ake ganin maciji yana jan jiki babu kafa wato ƙafafuwansa suna hannun kunkuru ƙurungus kan kusu dama ai ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan wata mace mai naƙuda a cikin daji akwai wata mata mai ciki sai wata rana ta shirya za ta yi balaguro tana tafiya a cikin daji sai na ƙuda ta kama ta sai ta raba a wani ɗan wuri ta haihu ta ɗauki jinjirin nan ta kama hanya tana tafiya ko za ta tarar da wani gida don ta huta haka ko aka yi sai ta tarar da wani gida a tsakar daji ta shiga ashe wannan gida na dodo ne sai ko mai jegon nan ta ga ruwa a gidan ƙarfin hali ya sa ta yi wanka da wannan ruwa ta sha kuma ta wanke ɗanta ƙarshe ma har ta dafa abinci sai ta tashi daga cikin wannan gida ta hau kan ɗakin dodon nan ta zauna ta ci abincin nan da ta dafa sai ta ga wata wuƙa a gidan dodon ta kuwa ɗauke ta ta hau kan ɗakinsa ta zauna can sai dodo ya dawo daga farauta sai ko tsoro ya kama ta wanda har ya kai ga ta tsungula jaririnta ba ta sani ba zafin wannan tsungula ya sa wannan jariri har ya kai ga yin zawayi zawayin nan kuwa ya zuba a tafin hannun dodo yayin da yake zaune a gindin ɗakinsa yana hutawa jin wannan abu ya zubo masa sai ya lashe ya koya ba da daɗin abin nan da ya ji sai ya ce kai ai wannan ina tunanin miya ne da ɗanyen gauta da ya daga kansa domin ganin daga inda wannan abin daɗi yake zuwa masa sai ko suka yi arba da matar nan sai ta sake tsungulan ɗanta nan ya yi wata ƙara da dodo ya ji sai ya tsorata ya shiga daji a guje ya kira sauran dabbobin dawa domin su zo su ga wata iriyar halitta da ya ce shi bai saba ganin irin ta ba wai yana so su taimake shi domin kore masa ita dabbobin nan suka cika gidan dodo to amma ba wanda ya shiga saboda tsoro suka ce da giwa ta shiga taƙi aka ce raƙumin dawa ya shiga raƙumin dawa ya yarda ya shiga da ya kunna kansa ya shiga sai matar nan ta riƙe kan da sauran dabbobin nan suka ga ya jima bai fito ba sai suka tambaye shi abin da ya rike shi nan ne fa sai ya ce musu ai dodo ne ya rike mini wuya ita ko matar sai ta sa wuka ta fara yankan wuyan raƙumin nan tun suna tambayar raƙumin dawa yana magana har ya kai ga ya kasa cewa komai jim kaɗan dai sai suka ga ya faɗi matacce ba kai a jikinsa ganin haka ya sa duk suka tarwatse a guje dodo mai gidan nema a gaba wajen gudu duk bishiyar da ya karo da ita sai ya tuge ta don gudu yana gudun cetar ransa da matar nan ta ji babu sauran motsin dabbobin nan gaba ɗaya sai ta sako ta goya ɗanta ta kama hanya ba ta tsaya ko ina ba sai gidan mijinta wannan shine banza ta kori wofi ƙurungus kan kusu. yare yara, da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi. Kuma a madadin cibiyar Dr. Bukar Usman wacce ta wallafa wannan littafi, sai jami'in da ya ɗauka mana sautin shirin abubakar ƙaraye. Ni Aminu Jibril Gwadabe da na shirya na gabatar na ke mana fatan alkhairi.